kuri mwebwe mwese mwahise mwisanganiro mu buhinga bw’ivyuma hari emeto usamitebutsi amakuru yo kuri uno mutagagizwe n'izi nkuru nkuru abantu batatu baratowe k'umugera wa Corona mu ntara ya gitega ku munsi w'ejo abo bakaba bari ko baravurirwa ku bitaro mpuzantara ya gitega nk'uko bivugwa n'abajejwe igisata cy'amagara y'abantu umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara nawe aratugirira umwihwezo ku cegeranyo giherutse gushikirizwa n'uburongoye mu giseveri ujeje ukuri no kunywanisha imbere y'abatowe n'abanyagihugu muri makuru kandi turabashikana muri zone ya nyakabiga ni mu gisagara cya bujumbura aho abahavuka bijukiye umugambi wo gushyira amatara ku mabarabara kugira baboneshereze amakaritsiye yabo muri bucanandi y'amagare y'abantu nawe kuri uwa kabiri umuhinga mu kuvura indwara z'amafyigo atubwira ingene zivugwa ngo gukinga iyo ndwara y'amafyigo na kindi atari ukwivuza kare hamwe no kwirinda izindi ndwara zishobora kuyitera umugera wa korona mu ntara ya gitega muri abo harimwo umuforoma akora ku bitaro mpuza ntara bya gitega muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya gitega toyi salvatore amenyesha ko muri kino gihe abo bariko bavurirwa ku bitaro mpuzantara bya gitega kandi ku mugwi ubijejwe uri kurondera babonanye nabo banduye kugira nabo bakorerwa ibipimo warongoye intara y'ubuvuzi ya gitega avuga kandi ko igikorwa cyo gupima kibandanya ku bitaro mpuza ntara bya gitega kandi hagiye hagiye ku hagiye nako kugurugwa n'ibindi bibanza byo gupimamwo nko mu kibimba kugira bagabanye ko abantu bahurira mu kibanza kimwe ari benshi ababa ku mabarabara ya cumi na gatatu munyakabiga ya gatatu hamwe no ku mabarabara ya kane gatanu gatandatu n'indwi munyakabiga ya mbere barashimishwa n'igikorwa cyo gushyiraho amatara javende yo ku bwayarongoye zone nyakabiga amenyesha ko ari igikorwa kiriko ko gishigikirwa n'abavuka muri iyo zone n'inkuru tubaza mihaye kanyange baca bafata iya mbere barabiye ku karorero kuri mukuru wabo Gilbert hashigwa amatara aboneshereza ibarabara rya cumi na gatatu mu nyakabiga ya gatatu amatara arahugwa ku ya regidezo urongoye zone nyakabiga yamenyesheje ko abavuka muri iyo zone aribo bariko barangura icyo gikorwa eh, icyumviro umuntu yagitanguje n'umuntu yitwa Gilbert Nkurunziza yasanzwe ari imvukira wa nyakabiga akongera akaba n'umugenzi wa nyakabiga rero yaradutanguriye ya mbere arakora ibarabara rya gatanu arasubira irya gatandatu arasubira irya kane arasubira n'iry'indwi hama rero amaze gukora ayo mabarabara niho n'abandi bavuka zone n'abandi bagenzi batawe kumufatira ko akarorero ubu ngo ubusuma n'ubundi bugizi bwa nabi bugiye kugabanuka nk'uko bivugwa n'uyaba kuri iryo barabara turaryohewe cyane kubona tugira ibintu byiza kubera ibyo tutari twizeye nyine kubera bidufashije ibintu byinshi abasuma isanganyo kandi n'amatara meza namahera amahera badusabye kandi turaryoye kubona atanumwe bagiye basaba muhira ngo bakeneye aya n'aya mu gihe hari amabarabara abayavuka ko bafise uburyo bubayabaye Gervain ndiho ku bwayo arongoye zone nyakabiga ati ahashoboka hose hazobonesherezwa hariho amabarabara usanga ko abantu baciriritse ugasanga uwo muntu havuka ntashobora kuronka uburyo bwo gushinga amatara Eh, mugabo abo bari kubashinga kuri aya mabarabara baramaze kutwemera yuko bazobandanya eh, banakora eh, hose aho babona ko bishoboka mugabo hambere hakenewe aho babona ko hoba hari intambamyi z'ubusumani mugabo intumbero yabo ni uko nyakabiga yose yo kwaka ya myidogo y'abasuma n'ibindi bikagabanuka iruhande yo gushira amatara ku mabarabara yo muri iyo zone ya nyakabiga iri muri komine mukaza amabarabara yinjira n'ayasohoka muri iyo zone nawe nyene ariko arakogwa urakoze miheye kanyange icegeranyo mu giseveri uherutse gushikiriza abatowe n'abanyagihugu ngo cerekana ko uwo mugwi uzi neza intumbero uri kurarondera aho uwurongo yerekanye aho bagejeje ibikorwa n'intambamyi bagira umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara hakaba n'umwigisha muri kaminuza jean bosco harerimana avuga ariko ko hari ibindi ugikurikiranya ashobora kwibaza atanga akarorero k'intara uwo mugwi uvuga ko wakoreyemwo canke igitigiri c'ibinogo wabonye uwo muhinga akavuga ko hari umuco utatanzwe icyo cyegeranyo kirerekana yuko uwurongoye umugwi abona ibyo ariko arakora ibishoboka n'ibidashoboka arabona intambamyi ariko uri kuraraba harimo ibyo ubona yuko ashimikira ko akavuga ibyo yumvise ibyo yabwiwe aho bagiye barazura ibisigarira akavuga ibyo bamubwiye ababibonye ariko hari aho umenga uwuri ko arumviriza yujuragirika gatoye nk'akarorero aravuga yuko iki cegeranyo kiraba cyane cyane ubwicanyi bwo mirongo irindwi na kabiri ariko agasimbiza akavuga ubwicanyi bwo mu mirongo icyenda na gatanu muri kaminuza y'uburundi icya kabiri kabiri ni intara bamaze gukoreramwo rero umuntu araheza agasha yibaza mbega igitega barahejeje ibyerekeye mirongo irindwi na kabiri ikarusi barahejeje no muri izo ntara zindi za ngozi za rumonge za makamba mbega ababuze ababo mirongo irindwi na kabiri bohebuzwa yuko batazosubirayo ikindi urabye ibinogo rusange avuga ni ibinogo bike cyane ndibuka urwandiko rwigeze kuba rutemberezwa kuri izi mbuga ngurukanabumenyi ruvuga yuko ibinogo rusange mu burundi birenga ibihumbi bitatu mbega none turabye umwanya gufurura ibisigarira by'aba bantu muri ibi binogo mirongo ingahe muri izi ntara umuntu aribaza mbega bizotwara igihe kingana iki kugira ashikire ibinogo ibihumbi bitatu birenga ku bijyanye no kurondera ukuri ku byabaye uwo muhinga abona ko uwo mugwi hari ibyo utararondera kuko gushika uwo mugwi usa n'uwushimikira ku byo wabwiwe na bamwe mu bakozwe ko n'amabi ubundi hari ubwoko bune bw'ukuri muri mwene iyi sinzi yuko uwo mugwi ariho uzoshimikira kuko haracari kare ikiganiro ntituragisoma cyose ngo umuntu agice nino hariho ukuri kutavuguruzwa mu rurimi rw'igifaransa verite factuelle canke verite medico legale bavuga bati iki gisigarira kimaze umwanya ungana gutya urusasu rwakirashe rwangana gutya rwakoreshejwe ingufu zingana gutya ukuri kwa kabiri ari nako numva umenga arashinikira ko cyane ni ukuri k'umuntu umwe umwe aho umuntu aza agashika ku kinogo aho bariko barazura ibisigarira hanyuma akavuga ibyo yibaza ni uko twokwita verite personnelle ou verite narrative uko kuri rero ego, kurafasha ariko kurafise aho kugarukira kubera umuntu arashaka kubivuga kubera ingene abona biriko biragenda atabyibuka byose neza kubera imyaka ibihaciye hanyuma ugasanga harimo uko kuri gukenewe kuzurizwa n'ubuhinga hanyuma rero hariho na verite sociale ku kuri mu kibano babona uko byagenze bakabivuga rimwe rimwe ntibanabihurize ko hanyuma hagaca haba ukuri ukuri rero kukunga abantu kukunywanisha ariko twita verite reparatrice aho umuntu avuga ari kugira ngo yubake ababuze n'abagize uruhara mu bwicanyi nicyo bita verite reparatrice ou verite de guérison ariko rero ugiye kubiraba ashimikira cyane cyane ku nkuru yumvise ku byo abari hafi babonye ku byo ababigizemo uruhara bashikirije mbega ubwo nta bandi bafise ibindi bovuga mbega ibyo bavuze bigarukira hehe mu gushikiriza ukuri duhurira ko twese umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara akaba n'umwigisha muri kaminuza jean bosco harerimana yari kuri mikoro ya mugenzi wacu obe niyo nkuru mukanya amakuru arabandanya isanganiro inama isumba ingimba amazi y'uruzi rusizi abandanya atera imihana y'abanyagihugu muri zone gatumba ya komine mutimbuzi bamwe mu banyagihugu bamaze guta inzu zabo bavuga ko abanyagihugu babiri bamaze kwicwa n'ingona abandi nabo bakomeretse bakaba batwawe kuvugwa abanyagihugu basaba leta kubakira inkombe z'uruzi rusizi ibitaro nabyo biri muri iyo zone bikaba nabyo nyine byaratewe n'ayo mazi y'imyuzurira urugomero rw'amazi avomera indimo z'umuceri zo mu mwongo uri muri komine bugendana intara ya gitega rumaze umwaka wose rubomotse abanyagihugu bamwe bakaba baciye baba barahagarika kuri mu muceri kuko atamazi bakironka abandi bagapfa gutera ata amazi, bagasaba ko urwo rugomero rwosanurwa mu gisata kijeje gutunganya imyonga kijambere cyo mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimwe n'ubworozi bakavuga ko bazogendera uwo mwonga kugira ngo bakora icegeranyo bazoshikiriza ababakurira n'inkuru tubaza Gerard Nibigira abanyagihugu barimira umuceri muri uwo mwonga wa kagogo wo muri komine bugendana bavuga ko imiryango yababa amajana abiri ariyo indimo zayo zitakironka amazi kubera urwo rugomero rw'amazi rwabomotse ubu rero hari abaciye baheba gutera umuceri hakaba n'abapfa gutera umuceri atamazi bagasaba ko urwo rugomero gusanurwa duteza ibisonga kubera twabuze amazi ego dupfa gutera mu ivu gusa abasha sinzi yuko bizokumva nuko tuzopfa kugira gutorera kubibwira ntituzi yuko uzoza cyangwa utazoza kubera twaradutera hariya amazi icyo twifuza ngaha muri uyu mwonga wacu twifuza ko iyi boyisanura kugira ngo amazi agume atembera turonke natwe nyine twarima intuze umuceri mu myonga mu gihe ubu batorusubiramwo utwo umuntu arima ntibashe turima we twashaka yuko bazoza bakabandanya bakahadukorera neza tukabandanya gutera kijambere nk'uko twahora boza bagasubira ngo bakahadukorera nyine tukazohora dutera neza hariya amazi muri uwo mwonga ucamwo urwo ruzi kagogo hari ingomero z'amazi zitanu rumwe n'ubwo urwo rwasangangutse ariko n'izindi zine zisigaye abanyagihugu bavuga ko atako zifashe bagasaba ko zosanurwa zitarononekara cyane umuhanuzi mu gisata kijeje gutunganya imyonga kijambere no gukingira isi ndimwa cyo mu bushikiranganje bw'ibitwikije uburimyi n'ubworozi Placide Mugisha avuga ko bagiye kuzogendera uwo mwonga kugira ngo bategure icegeranyo kizoshikirizwa ababakurira igitega Jean bigira ku bwa radio isanganiro urakoze gerard tuve igitega tuje mu ntara ya ngoza y'inka cumi n'umunani arizo zimaze gufatwa n'indwara ya suna yo mu binono mu makomine ya kiremba na tangara muri izi zibiri ziheze iyo ndwara irangwa n'ibikomere mu kanwa no mu binono ikanashuhisha kubera muri iyo ntara inka zisanzwe zigaburirwa mu ruhongore twiva bari kujyayo hajejwe ubworozi muri bpa y'ingozi avuga ko izo nka zishobora kwandurira mu bwatsi bazahirira canke mu bantu bagendera uruhongore bava hanze hagahanura aborozi kw'inka batozihera hamwe ubwatsi n'amazi kandi bakabuza abantu bava hanze kuza barinjira mu mpongore iyo ntara ya ngozi ikaba ifise inka ziharugwa mu bihumbi bitandatu birenga mu gisata c'indero naho abanyeshure bagera ku majana abiri na mirongo itatu na batandatu mu mashure nshingiro na mirongo irindwi na bane b'inyuma y'ishure shingiro nibo bahevye kwiga mu gice ca mbere c'amashure mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri komine ya cankuzo ivyo bitigiri bikaba vyashikijwe kuno wa mbere n'umuyobozi w'indero muri komine ya cankuzo mu nama umuyobozi w'indero mu yararamutse akoresha abakora mu gisata c'indero muri komine ya Cankuzo uwo muyobozi akabona ko amashuri afise ibitigiri binini by'abanyeshuri bahebye kwiga muri komine ya Cankuzo muri kino gice ca mbere cy’ishure, n'amashure shingiro ya Mugozi Kabeza Lutoke, Karago Minyare Kavumu yandi ibitigiri atari binini cyane mu gihe rero ibitigiri byinshi by'abahebye byaharuwe muri zone minyare beatrice hakizimana umuyobozi w'indero muri komine ya cankuzo yasabye abayobozi b'ayo mashuri gufashanya n'ababyeyi kugira ngo abana bahebye bagaruke kwiga muri kino gice kiza kimaze gutangura mu nama yo kuri uno wa mbere tangira leondasi umuyobozi w'indero mu ntara ya cankuzo yakoresheje abarimu n'abayobozi bo muri komine ya cankuzo yamenyesheje ko bagiye kwicarira ibituma abana baheba kwiga akaba yaramenyeje ko n'abarimu rimwe na rimwe kubera ukudohoka ku mwuga wabo bishoboka ko n'abanyeshure baca badohoka mu kwiga gutyo bagaheba amashure ariko rero mu mvo nyamukuru zavuye zivugwa mu byatumye haboneka ibitigiri binini by'abana bahebye kwiga muri zone minyare ngo ni imirima y'umuceri aho abalima uwo muceri usanga mbere harimo n'abakozi ba leta bakoresha abo bana kuri zo rero umuyobozi w'indero mu ntara cankuzo avuga ko aho n'abajejwe intwaro bategezwa gufashanya n'abajejwe indero mu kumvisha abo bakoresha abo bana mwirima kugira ngo babareke basubire ku ishure naho rero abatari bake bahebye kwiga amashure kubera iyima ry'umuceri muri iyo zone ya Minyare ngo n'izindi mvo ntizibuze aha hakaba havuzwe inda indazindaro no kudakunda ishure mucankuzo Raymond Mudende radio isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu Ingwara y'amafigo ije bukwi na bukwi iravugwa n'imiti itandukanye gakira muganga Sylvain Pianza Imana yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'amafigo asigura ko yaje buhoro buhoro nayo idakira kiretse iyo habaye gusubiriza ifyigo rigwaye gukinga iyo ndwara naho ngo no kwivuza kare no kwirinda indwara zitera indwara z'amafigo nk'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso Ornera Muco umurwayi baramuvura bivanye n'ubwoko bw'indwara y'amafyigo afise muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yanonsoye kuvura indwara y'amafyigo asigura ko igihe ije bukwi na bukwi iheze igakira igihe indwara yatumye afatwa nayo nyene ikize indwara y'amafyigo ijya iza bukwi na bukwi ni insufisance renale aiguë irakira amakipe agasubira kumera neza n'umuntu agasubira kumera neza bisaba kwivurwa kare bigasaba kwivurwa neza hari igihe tuyivura n'imiti gusa hariho n'igihe bisaba yuko dukoresha icyuma kigira icyo bita diyalize kirahetse kigafasha amafyigo gatonyi umwanya amafyigo aba arwaye hanyuma amafyigo atoye imitende umurwayi agakira akitahira icuma kiyungurura amaraso mu kibanza cy'amafyigo bita diyarize mu rurimi rw'ifaransa ni bimwe mu buhinga bwo kuvura umurwayi afite indwara y’amafigo ngendanwa muganga nzeyimana amenyesha ko umurwayi bukoresha ubuzima bwiwe bwose hari igihe umuntu agira indwara y'amafyigo yaje buke buke ikonana amafyigo burundu akononekara rwose uba utagisubira inyuma ni ukuvuga yuko amafyi kubera atabagikora tuca dufata umurwayi tukamushyira kuchuma cyuma kiyungurura amaraso yiwe ariko murumva yuko kubera amafyi atabagikora azoguma agira iyo dialize imisi yose izobisigaye bisigaye ni nka kurya umuntu yovunika bakamwambika poroteze ni uguma ruri ngaho amaraso yiwe agaca muri icyo cyuma akayungururwa hanyuma nyabicafu nababwiye bikavamwo amazi akavamo ibyunyunyu birenze ko mu mubiri bikavamwo n'ibindi n'ibindi kugira ngo umuntu amererwe neza ubundi buhinga bwo kuvura ngo ni ugusubiriza ifyigo rigwaye n'irindi rikomeye muri icyo gihe ngo umurwayi arakira ubwo buhinga ngo bukaba budakoreshwa mu burundi yarashobora kugirirwa icyo bita transplantation renale ni ukuvuga ubundi umuntu akamuha ifyigo muhora mubyumva umwana agaha umubyeyi cyangwa umubyeyi agaha umwana ugatanga ifigo rimwe ugasigarana rimwe hano iryo rimwe utanze rigaca rijya muri uwo muntu rigaca risubira gukora ukuri kwamye aho niho amafigo nuvuga aba akize kuko uwo muntu ntasubira kugira iyo diyarize kuko aba aronse ifigo rishasha